Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 i 31. Què tal, senyors? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball, <clears throat> perdó, d'Andreu Alverol en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils, en Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i a la nostra web, la 977.com. I a més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, el 97 en xifra, en número, per a la pregunta que anem a fer-vos en el dia d'avui. I la pregunta que anem a fer-vos en el dia d'avui ve derivada de el so que anem a emetre després de la entrevista que han matès els companys de Superdeporte que demà podreu seguir en l'edició de paper eh, encara que en la web crec que ja n'hi ha penjat algun vídeo, però en l'edició de Paper de Mà se podrà seguir aquesta entrevista de la qual anem a sentir diferents fragments. Jo en Amadeo Salvo, atenció, continua dubtant mm, de la seva continuïtat, continua oferint dubtes públicament al voltant de la seva continuïtat al front del València Club de Futbol, com ja va mostrar el dissabte de matí en la roda de premsa tripartita que se va ferir oferir en la sala de premsa de Mestallà. És per això que la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui ve vinculada a este so que ara després sentireu, també anem a sentir a Salvo parlant de Peter Lim, del nou estadi, etc etc. i la pregunta que vos fem avui és eh, penseu que les paraules d'Amadeo Salvo són reials? Té dubtes reals sobre continuar? O és purament estratègia? És la pregunta que estem fent avui, perquè, mireu, siga una cosa o siga l'altra, siga estratègia que és molt intel·ligent, salvo a l'hora de plantejar-les, o siga realitat i salvo tinga dubtes, que ja els va tindre quan per primera volta fa dos anys sonar el seu nom per a la presidència del club i eren dubtes precisament referits a això, a la empresa, deixar de costat una empresa com la que té. Eh, la realitat és que que en València el president del València tinga dubtes al voltant de la seva continuïtat crec que és un fet de calat crec que és un fet amb pes eh, tant com si eh, en Santander, el president de Racing diguera que no va continuar, com si en Madrid Florentino Pérez tinguera dubtes al voltant de la seva continuïtat, com si Bartomeu tinguera eh, dubtes al voltant de la seva continuïtat en el Barça, o com si, eh, no sé, qualsevol altre president d'un club important, Cerezo, o el president del Sevilla, o el que siga, tinguera dubtes al voltant de continuar o no al front de la nau. Més fins i tot després del llarg procés de venda que ha patit el València Club de Futbol per això aquestes paraules referides en dos punts del, de la roda de premsa de dissabte i rematades i reiterades en l'entrevista que avui ha aconseguit als companys de Superdeporte i que demà podreu llegir i que després podreu sentir, lògicament ens conduïssin a estar pegant-li voltes al tema. Mireu, qui puga sentir això i qui puga sentir el fet de que estiguem eh, tractant d'aquest tema pot pensar el que vulgui que estem fent una campanya a favor de Salvo, que estem fent una campanya per a Boris de marxa. Eh, les interpretacions són moltes. La realitat és que, que el president del València deixa dubtes al voltant de la seva continuïtat, sí, jo crec que és un fet com a per a tindre en compte i com a per a parar d'ell més quan se reitera en estos dubtes i ara mateix el sentirem. Però no va ser. Eh, ni molt menys l'únic tema que anem a tractar, perquè repetim que a més tenim àudios de Salvo parlant de Peter Lim, del nou estadi, hem de parlar també del derbi que ve el cap de setmana, derbi en la comunitat valenciana, derbi d'identitat, derbi de pes i derbi que va a servir per a ficar la primera eh, pedra de toc important fora del, de Vestalla del València. La primera, amb equips d'entitat, amb rivals directes, va ser Sevilla, però encara era molt pronte. La primera d'entitat va ser davant de l'Atlètic de Madrid, València la va superar amb nota, i ara toca anar a un camp en el qual el València no guanya des de fa 8 temporades, que es diu Pronte, i que la temporada passada li tocaren seriosament la cara al conjunt de Mestalla golejant-lo per 4-1. Per tant, eh, serà moment de també parlar de la part esportiva. Així que a les 11 i 36, com diem sempre, <laughs> vos recorde el Twitter del programa, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, arroba esports 97 nit. La pregunta, penseu que les paraules de Salvo són dubtes reials o són estratègia? I a partir de tot això, el que fem és clavar el punt de partida, la pica per arrancar el programa, com sempre, repassant l'actualitat del dia en 5 fotos. Salvo continua dubtant de la seva continuïtat en una entrevista concedida a Superdeport en exclusiva i que es podrà llegir en l'edició de demà el president del València ha assegurat que és complicat deixar de costat la empresa familiar per a dedicar-se exclusivament al València. Tomarse decisión de... Bueno, yo estaba en una etapa de mi vida no se sabe cuánto, es una decisión que hay que meditarla. Y lo que no puedo, lo que he dicho yo, que no puedo es estar aquí porque esto te absorbe muchísimo y estar, en otro sitio donde, eh, un sitio donde prácticamente no estás. Pero a desembre, Asamblea Extraordinaria... en cara en cara fixa ...será en la primera semana del último mes del año... ...cuando se producirá el definitivo... traspas de poderes. Tres puntos más, A esa idea ya el equipo amb vistes a un derbi que saben que va a ser muy complicado tal y como recorda l'argentí Rodrigo de Paul Pero bueno, nosotros lo tomamos cada, fin de semana como una final, son tres puntos. Ahora Villarreal, un rival difícil que, viene haciendo las cosas muy bien, repito. Así que nada, iremos a tratar de sacar los tres puntos para, para seguir con este, con este buen camino que estamos empezando. Sessió exigent del llevant tornat a entrenar avui en una sessió en la que ha tornat a predominar el treball físic i en la qual s'ha absentat de nou Héctor Rodas, que ja treballa per arribar al partit de diumenge davant l'Almeria. Sato sí, Lúgic encara pendent. A hores d'ara, i és l'estat de la infermeria de València Bàsquet de cara al trascendental partit davant l'Estrela Roja, com ha repasat Velimir Perasovic. Bueno, yo creo que todos los partidos aquí son muy importantes, pero... En todos los casos esto no se va a decidir hasta última jornada. Yo no lo veo tan dramatismo ni en, ni en última jornada que perdimos, tampoco si perdemos ahí. Creo que vamos a tener nuestras opciones intactas y que se va a jugar hasta última jornada en este grupo. Les 11 de la nit i 38 minutos Tots estos temas y molt así fins a la una de la matinada en Esports 97 nit, que ahora agarra un respiret para continuar parlant de moltes cosas vinculadas al sport así en la 97.7 Radio su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho, satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Mitos de dos ruedas con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 15 réplicas a escala 1.18 de las mejores motos que marcaron tendencia y dejaron huella a través de la historia, con fascículos explicativos y láminas autoadhesivas. El domingo 2 de noviembre, la primera entrega la Honda Speed 600 por solo 2,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega, una colección que se convertirá en leyenda. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 20 minuts per arribar a les 12 de la nit. Eh, com deia abans, Ixes paraules pronunciades en la roda de premsa eh, per anunciar la venda del València Club de Futbol dissabte per el matí per eh, Amadeo Salvo continuen resonant. Màxim, eh, perquè ja és important que el president d'un club declare públicament que té dubtes al voltant de la seva continuïtat, màxim quan continua, en este cas, reiterant aquests dubtes en una entrevista que ha concedit eh, als companys de Superdeporte, ara després estarà així Carlos Bosch, ha sigut una de les persones que ha estat en l'entrevista, i ens contarà la seva impressió en el cara que ara em Salvo. Eh, com deia, ahir ha tornat a reiterar aquests dubtes al voltant de la seva continuïtat com a president del València Club de Futbol el qual lògicament és un tema com per a ocupar-se d'ell eh, en un espai de ràdio esportiu com imagine que s'ocuparien en Madrid el, els dubtes sobre la continuïtat de Florentino o en Barcelona al voltant dels, dels dubtes sobre la continuïtat de Bartomeu. El cas és que eh, com dèiem entrevista en exclusiva per a Superdeporte que demà podreu llegir en el paper i que al voltant de la seva continuïtat Amadeo Salvo als companys de Super l'àudio no és de gravadora de ràdio, per tant no és fidel 100% o no té la qualitat 100% eh, digital, però jo crec que val la pena escoltar este fragment on Amadeu Salvo parla així al voltant, novament, dels dubtes sobre la seva continuïtat. Yo lo dije, lo vuelvo a repetir. A, a ver, es un honor muy grande estar aquí en Valencia, pero no solo como presidente, sino dentro de la casa. Pues es un tema que a mí cuando tú ya ves que es una situación en la que eh, tienes que dejar algo que quieres mucho y que tú lo has creado durante 27 años de tu vida, lo has empleado y que tienes un proyecto de tu vida, que no quiere decir que se vaya a caer y que no es, Entonces, tomar esa decisión de, bueno, voy a estar en una etapa de mi vida, no se sabe cuánto, eh, Fuera de ahí, pues, pues es una decisión que hay que meditarla. Y lo que no puedo, lo que he dicho yo, que no puedo es estar aquí porque esto te absorbe muchísimo. Un club de fútbol moderno, un club de fútbol, eh, te absorbe muchísimo y estar, estar en otro sitio donde, estar en eh, un sitio donde prácticamente no estás. Bueno, eh, el que vos contaron desde un principio, no? en este caso eh, quan eh, Amadeo Salvo eh, se postula o comencen a postular el nom de Salvo fa dos temporades per a ser el president del València gent que coneix la família de prop ja ens advertia tenen un dubte i és pues que Salvo és un pilar bàsic en la seva empresa i que lògicament dubta eh, a l'hora de deixar una empresa que a hores d'ara en la pitjor crisi econòmica de la història d'aquest país va com un canó lògicament és un home que tinga dubtes hi ha gent que diu, bueno, també Salvo pot estar postulant-se sabedor de que va haver un nou entramat i una nova disposició un nou organigrama en el club on van a tindre molt de pes Leijun, eh, Quinco Desmonchó, també encara que Salvo se l'hagi dit se l'hagi parlat per part de l'IM d'una presidència executiva també Salvo pot estar dient jo per una presidència executiva en la qual eh, la capacitat meua d'execució siga mínima comparada amb altres, tampoc vaig a quedar-me, tampoc me renta. Val? Eh, per això vos estem repetint ara la mateixa pregunta en el Twitter, en arroba esports 97 nit. Penseu que hi ha estratègia o ni ha realitat en estos dubtes d'Amadeo Salvo eh, en eh, la seva continuïtat de manera pública? per això després ho tratarem en la tertúlia, al igual que sentirem més fragments de l'entrevista que han fet els companys de Super al voltant de les 12, a partir de les 12 que comença el debat de la tertúlia i l'anàlisi, podrem sentir més extractes de l'entrevista feta per eh, els companys de Superdeport Amadeu Salvo, on parla de les impressions de Peter Lim el dissabte en Mestalla, on parla de les idees de Peter Lim per al nou estadi, etc etc. Crec que va ser molt interessant de 12 a 1 a l'hora que anem a tindre per a eh, parlar de totes aquestes coses eh, i, lògicament, les eh, analitzarem com cal. Però, deixem de moment de banda este, este tema, recordeu que són àudios de l'entrevista que demà podreu llegir en exclusiva a Superdeporte, eh, en paper, i se centrem en la part eh, esportiva. Andreu Alderola, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, Manolo. Perquè eh, ha estat folgat este matí eh, pegant-se un passeig per Paterna i ens ha servit mm. eh, la informació i els fragments de veu més important. En quant a l'entrenament, imagina que cap novetat destacable per a la tornada al treball en el grup de Nuno Espíritu Santo. Res, cap eh, novetat, com comentes, entrenament matinal, entrenament, en treball físic com a protagonista, una sessió en la que ha tornat Carles Gil i Segurí després de superar els dos les seues respectives dolències i bueno, l'única excepció ha sigut Jaume, ha estat tota la plantilla treballant i, i que ha entrenat el juvenil eh, Ferran Ferri amb el primer equip Perfecte, que és un dels porters, no? Sí. Bé, llevant de tot això, el que ha parlat és Rodrigo de Pol. Sí, Rodrigo de Pol. Ha parlat avui en sola de premsa, ha sigut un dels protagonistes de la ciutat esportiva de Paterna i anem a escoltar-lo a parlar de la rivalitat eh, del derbi del Villarreal i ha dit que hi haurà molta gent pendent però que són al final 3 punts. No, los que están acá lo, saben mejor, pero nosotros tenemos que aislarnos de eso, es una rivalidad entre afición, entre que estamos cerca, eh, nosotros tenemos que aislarnos y pensar que son tres puntos como, como los del, lo del fin de semana pasado, nada más. Nosotros creemos que todos los partidos son, son así, son finales, eh, sí que jugar con rivales directos es importante sumar los tres puntos, pero, pero bueno, nosotros los tomamos cada, cada fin de semana como una final, son tres puntos Ahora Villarreal, un rival difícil que, que viene haciendo las cosas muy bien, repito. Así que nada, iremos a tratar de sacar los tres puntos para, para seguir con este, con este buen camino que estamos, que estamos empezando. Un Depol que ha parlat també de retrobarse se amb el seu amic i excompany Dieto y ha parlat amb tranquilidad sobre la situación particular. Recordem que después de expulsión amb Sevilla le está costando un poco eh, tornar a entrar en la dinámica y que otro día va a tener primers primeros minutos después de, este periodo de, estar parado. Primero, Villarreal, un rival difícil, que la verdad que viene, viene haciendo las cosas muy bien. Después sí, me voy a encontrar con Luciano, es, es mi amigo, la verdad que mi amigo hace años también, concentramos mucho tiempo juntos. Y nada, después, eh, nada, tranquilo, esto, esto es largo, tenemos que estar siempre a disposición todo el grupo. Algunos van a jugar más minutos, otros menos, pero, lo importante es que estamos todos juntos y que, que esa es la manera para, seguir por el buen camino. La Argentina valora también el ambiente de l'altre día a Mestalla ha que, que que el Valencia juga amb un jugador más cuando llega al estadio de Mestalla y que espera trobarse el mateix calor al estadio del Madrigal. La idea es siempre la misma, juguemos de local, juguemos de visitante. Lo que pasa que jugando de local nos hacemos fuerte porque, nada, la gente viene, el campo es muy fuerte, el rival, el rival creo que lo siente, siente que, Valencia juega con un jugador más. Pero bueno, sí, habrá que mejorar cuando vamos afuera. Y un jugador que torna a hablar del objetivo que no es altre que el de la Champions. al vestuario, el, jugadores jugadors parlen de la Champions como objetivo y mm. parlen la partida a partido y semana a semana. Es el con tema de Paul. No, nosotros consideramos y, si lo decimos es porque porque realmente lo sentimos que nuestra nuestra idea es entrar en Champions. Real Madrid y Barça son dos potencias que, ellos tienen la obligación de, de ganar la liga. Nosotros queremos jugar Champions, queremos ir partido a partido y tratar de poner a Valencia en, en competiciones europeas que, que es lo que merece. Ha parlat també d'un bon amic d'ell, com és Tuculini, eh? ha parlat eh, uh mhm. -huh. de l'alegria del seu compatriota, es coneixen des dels 7 anys, i ha dit que està per a sumar i esperant la seva oportunitat. No, Zucu está muy bien, eh, está con ganas, es un, la verdad que además de ser un gran jugador es una gran persona que, que siempre va a sumar, siempre está con la alegría, eso a nosotros nos contagia porque, porque bueno, si bien no está sumando minutos, él está siempre ahí arriba, así que lo veo bien, lo noto con ganas y esperando su oportunidad. el último fragmento de la rueda de prensa de a Paterna, de Paul que ha hablado también de sentir el cariño de la afición. Sí, es lindo el cariño y, y la verdad que estoy muy agradecido. Eh, me siento bien, siento que, que el técnico la verdad realmente cuenta conmigo. Lamentablemente hubo cuatro fechas que no, que no pude estar, que no pude ayudar, pero bueno, ya estoy de vuelta. Los que están, los que lo están haciendo lo están haciendo muy bien, los 11, los que entramos también estamos estamos aportando lo nuestro. Así que nada, hay que estar todos juntos. Después algunos todos vamos a jugar, esto es largo, por eso te digo, hay que estar hay que estar a disposición y, al 100 para cuando le, toque. Las palabras de Zuculini, del jugador cedit per el Manchester City en el Valencia Club de Fútbol del qual encara no sabem quina és la eh, seva destinació final a partir de gener, perquè mm. hi ha una possibilitat de que torne al City. Jo crec que si no juga com està fent tornarà al City. Hi ha una clàusula d'escape en el seu contracte. Mm -hmm. Ho venim parlant ja des de fa diversos dies. Si el jugador no té continuïtat, òbviament, que serà anirà d'ací. És perquè el primer afectat és ell, que no està content. Perfecte. Pues, doncs, dit tot això, és eh, moment de eh, entrar en alta situació social. Sí. Eh, perquè en el dia d'avui, Andreu, hi ha hagut eh, reunió del Consell d'Administració. Eh, per cert, me conten, Andreu, tu me eh, respondes ara o me confines ara, que al voltant de les paraules que hem sentit de Salvo sobre la seva continuïtat, els consellers avui li han preguntat i que Salvo no ha, dis no ha disparat, no ha eh, mm. aclarit eh, en este cas, res sobre la seva continuïtat. Sí. Avui era la primera reunió del Consell d'Administració després de que es produirà la venda del club uh mhm. -huh. a mans de Meriton o de Peter Lim sí. i he de comentar que bueno, ha començat amb mitja de retras han acudit tots els consellers i que ha sigut molt breu perquè l'únic punt de l'ordre del dia era el de la data de la Junta General Extraordinària d'Accionistes uh mhm. -huh. hi ha hagut un moment en el que en el, que en el transcorrer d'esta reunió els consellers li han preguntat a Madeo Salvo sobre la seva continuïtat el president de València no ha volgut banyar-se i ha deixat el seu futur en l'aire. Mm, el que ha vingut a, a dir ha sigut el mateix que ve dient en les seves compareixences públiques i el mateix que ha dit en l'entrevista exclusiva amb els companys de Superdeporte. Bueno, que ja, veure, ja veurem. Que ja veurem, en efecte. Mm. A partir d'ahir eh, s'ha discutit o s'ha intentat fixar eh, o acostar la data per a l'Assemblea, per a la Junta General Extraordinària, sí. no l'ordinària que és el 20 eh, de novembre, sinó l'extraordinària on se produirà el traspàs definitiu de poders cap a Meriton. Sí, serà la primera setmana de desembre, però a mm. hores d'ara no hi ha una data concreta perquè s'ha de comunicar primer al butlletí oficial de registre mercantil, el uh mm-hmm. -huh. BORME, i després ha de passar com a mínim un mes des de que es publica fins que es celebra, per allò de que tots els accionistes estiguen al corrent. En les pròximes 72 hores, de dues formes, mm, jo calculo que entre demà i després demà molt tardar, anem a tindre una data definitiva per a la Junta General Extraordinària en la que, com tu bé comentaves, es va produir el traspàs de poders, on ja estarà aquest punt, que és el del cese i nombramiento de nous administradores en l'ordre del dia, i en la que ja participarà Meriton, o en este cas Peter Lim, com a propietari. Mm, jo, sincerament, Mm, pense que no estarà Peter Lim ho, ho, ho, ho estàvem parlant abans del programa uh -huh. no va estar però és a partir d'aquest moment en el que Meriton i Peter Lim ja són propietaris del, del València Club de Futbol Perfecte, doncs serà el moment i serà, i serà la situació per a l'assemblea extraordinària que com dèiem en 24-48 eh, hores tindrem segur eh, quina és la data fixada mm. definitiva per a aquesta situació. Per cert, Éxode valencianista cap a Vilareal sí. el diumenge. Éxode massiu, eh? eh? Avui hem parlat amb, amb la gent d'aquí, amb la gent del club, amb la gent de la de l'agrupació de penyes uh mhm. -huh. i el que ens conten és que es preu un, un desplaçament massiu al Madrigal. Ja s'han venut prop de 2.000 entrades entre el club, eh, l'agrupació que porta més de 500 persones, la curva que, que porta també més de 500 persones, i internet, gent que anirà amb els eh, cotxes particulars al Madrigal, i el València que no estarà sol, és l'estadi del Madrigal. No estarà soles, ni molt menys. Ja eh, Gàbia, que està en la part alta de el fons eh, sembla que esta volta se va plenar de, de València aquestes. Canviem radicalment de tenis, sembla la informació del València que reprendrem en temps de tertulia, on sentirem, com vos hem dit, més àudios de l'entrevista que demà publica Superdeporte amb Amadeo Sabo, després sentirem a Salvo tornant a parlar de la seva continuïtat, ens sentirem parlar eh, de Peter Lim, de l'estadi, de moltes coses, però serà a partir de les 12. Ara parlem del Llevant, on Alcaraz mm. continua petant de valent en els entrenaments, Andreu. Pues sí, més treball físic per al Llevant. Avui eh, Alcaraz se'ls ha tornat a pegar canya eh, a la plantilla, que ha entrenat en una sessió diferenciada en dos parts, primer treball físic, molt de treball físic, com estem dient, i després pues, una miqueta de, de moviments tàctics que han assajat els jugadors del, del Llevant. Hi ha que dir que Ivan López, Vintra, Toño i David Navarro, amb molèsties tots, han participat en la primera part de l'entrenament, mentre que Héctor Rodas eh, continua amb el procés de recuperació de la lesió que va patir l'altre dia a Balaïdos amb l'objectiu, que no és altre que estar el part al partit del diumenge davant l'Almeria. On està llevant manejant moltíssim a la seva afició, mobilitzant-la a través de xarxes socials, sobretot del Twitter, estem veient una gran quantitat de jugadors tuitejant, amb hashtags, amb, eh, sempre, per a que la gent continuï estant ahí, per a que la gent continuï donant-li suport al conjunt de Lucas Alcaraz, que després de la primera derrota 3-0 a Vigo té que eh, canviar radicalment de test i possiblement estos entrenaments esta setmana, Andreu, a més de ser físics, també estaran servint per a que Lucas Alcaraz puga com a entrenador que arriba nou a un equip anar implantant les seues idees i que es veig una cosa diferent. Sí, efectivament, el que ha de fer és eh, en molt poc de temps realçar l'ànim d'un vestuari mm -hmm. i, mhm. i eh, inculcar-los eh, nocions bàsiques i, i per a guanyar el partit del cap de setmana. És que no els queda altra. Demà una nova sessió d'entrenament a les 11 del matí a la ciutat esportiva de Bunyol. Perfecte, pues eh, això serà el pròxim, la pròxima cita de Llevant Unió Esportiva eh, amb el treball d'equip, amb el treball de eh, Lucas eh, Alcaraz eh, que va recuperant algun jugador però que va perdent eh, altres com diem. eh, Héctor Rosa és, és a hores d'ara, com deies abans Andreu, el jugador que més està, eh, diguem-ne, que anant contra rellotge per a poder estar el diumenge. Sí, ja, ja el, el que he comentat, avui ha, ha iniciat ja el seu procés de recuperació, mm, no, en el club no s'atreveixen a dir que va arribar al partit davant l'Almeria, però això és la intenció, almenys a dia d'avui, de que pugui arribar el, el defensa del Llevant al partit d'este proper diumenge i, i treballa ja pensant en, en el partit d'Almeria. Perfecte, pues, eh, això pel que fa el Llevant Unió Esportiva, pel que fa el València Bàsquet. Un València Bàsquet que, com dèiem, ve de guanyar el Estudiantes, que ve de tindre una bona reaparició de Bojan Dublevich, el jugador del qual s'esperava que pogués estar una miqueta abans, però que eh, poquet a poquet a la fi va ser el diumenge passat quan va tornar a les canxes de joc. Ho va fer molt bé, va jugar 12 minuts, va tindre un paper no destacat, però sí important en el grup a l'hora de sumar, a l'hora de eh, poder tirar-li una mà als seus companys. És la part positiva, Dulevic. Les negatives, Sato i Lucic. Ja sentíem en el postpartit de la roda de premsa a Velimir Perasovic dir que Eh, Sato no va jugar pràcticament per precaució i que el de Lucic estava una miqueta més complicat de qualsevol manera ja que tindre en compte que encara que el mateix Perasovic ha volgut llevar-li i restar-li transcendència al partit de dijous a Belgrat davant l'Estela Roja la veritat és que començaria a pesar ja com una llosa en el conjunt taronja el fet que València Bàsquet en esta nova etapa d'Eurolliga no poguera superar la primera fase, perquè hauria començat esta andadura, si cau, Déu no ho vulga, el dijous en Belgrat, contaria els seus partits per derrotes. És a dir, tres partits, tres derrotes. Olimpiakos, Galatasaray i la de dijous, que esperem que no siga així que aconseguisca la primera victòria el conjunt de Perasovic. De qualsevol manera, el mateix entrenador sap que precisament no és la canxa més fàcil, que no és la canxa eh, més indicada per apuntar a que l'equip alça el vol perquè el que se va trobar no és fàcil. I anem a sentir-lo en paraules del propi entrenador de València Bàsquet, de Belimir Perasovic. Es un campo donde gente apoya muchísimo, no es solo hecho de que hay 20.000 personas, también hecho de que ellos son gente que aprieta bastante, que hay una presión ambiental sobre árbitros, sobre equipo contrario, eh, con gente muy agresiva en el campo, aficionados agresivos más de fútbol que de baloncesto, y es muy bonito jugar, sobre todo para el equipo de casa en este campo. Les de Belin Perasovic, sabedor, con dèiem, que la canxa va estar plena, que és gent que apreta moltíssim i que va ser un hàndicap important per a València Bàsquet eh, el fet de tindre que intentar sumar la, la seva primera victòria en Eurolliga eh, davant d'aquest equip. Però és que calla, és que eh, és necessària per a el conjunt valencià, és necessari deixar de tindre un zero en el caseller de victòries, perquè si no pot començar, i encara queda molt, però pot començar a complicar-se-li la història al conjunt valencià. És el que no volem, de cap de les maneres, però la realitat a hores d'ara és que possiblement el València Bàsquet, que li falta una miqueta de sort per a afegir la victòria davant de Olimpiacos, però que bueno, va ser un barri molt disputat, la veritat és que València Bàsquet, que no va fer bé les coses a Turquia davant Galatasaray, i que va perdre, a hores d'ara no té un altre que alçar el vol encara que sigui una catxa davant de 20.000 com comentava Belimir Perasovic les 12 anem a fer un altre en el camí i comencem el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi Esports 97 nit, la tertúlia. les passa aquestes coses que uno, uno s'enganya a bote de carrer i arribes sobre la bocina en la sintonia sonant y prácticamente en el resuello a tope. Hola Gonzalo Naya, buena qué tal, Manolo, ¿Cómo estás, Moranit? ve Ve, fenomenal. Eh, me resuella, me resuello que yo encara el disapte. <laughs> sí, hombre, pero eh, el disapte era el disapte. Pero te dije que... No, no, uno tiene que y y a correr que les escales... estoy ya arribar ve Sí? encara arriba més pronta que altres, eh? Home, és que <laughs> vos que està ahí tirant-li de valent perquè està acabant de transcriure l'entrevista que li han fet avui a Mateo Salvo. Sí, tinc ganes, eh? Que és, de, és demà, és demà en les eh, pàgines de Superdeporte. He vist el vídeo, bueno, pues he escoltat abans, he vist el mhm. vídeo mm -hmm. també que està penjat en, en el Twitter. I sí, dic, sí. Además, ver, que no està en cara que podré parar en conmigo que Carlos <laughs> ya sabes que polvorilla comienza. li se del el ¿qué? eh si no sí, sí, va cair, eh? sí, sí, sí. Espere, que ella això ho, <laughs> sàpiga <laughs> sàpiga eh... valorar-ho per de Gonzalo que eh, espera un segundo, que ahora sí sí? vale. Dia que espere que y yo sàpiga valorar, espere que sí. ahora de seguida un quan baixi eh, Carlos Bosses de la redacción de Superdeporte. Bueno, eh, eh, és la pregunta que estem fent el dia d'avui, si penseu que és eh, estratègia o són dubtes reals els que té Amadeo Salvo en la seva continuïtat al front del club, és el primer fragment de veu que ja hem sentit la primera hora, però creo, crec que eh, no està Carlos encara, però bueno, és el fragment de demora, o sigui que quan s'incorpori a la tertúlia podrà parlar tranquil·lament sobre ell. Si esperem que eh, estiga així, Carlos ja espera parlar al voltant de les impressions d'Amadeo Salvo sobre Peter Lim i sobre eh, l'estadi, el nou estadi que va visitar el Magna de Singapur, però al voltant de la seva continuïtat, i és la pregunta que estem fent-vos, arroba esports 97 nit, i que llegirem, com sempre, els tuits a partir de mitja, arroba esports 97 nit, i la pregunta que estem fent-vos és si penseu que les paraules de Salvo al voltant de la seva continuïtat són estratègia o són dubtes reals sobre la continuïtat de Salvo, paraules al Superdeporte que podreu llegir demà en l'edició de paper, dia a so, el president del València. Jo lo dije, lo vuelvo a repetir. a ver es un honor muy grande estar aquí en Valencia, pero no solo como presidente, sino dentro de la casa. pues es un tema que a mí, cuando tú ya ves que es una situación en la que eh, tienes que dejar algo que quieres mucho y que tú lo has creado durante 27 años de tu vida, lo has empleado y que tengas un proyecto de tu vida, que no quiere decir que se vaya a caer y que no es Entonces, tomar esa decisión de, bueno, voy a estar en una etapa de mi vida, no se sabe cuánto, eh, fuera de ahí, pues, pues es una decisión que hay que meditarla. Y lo que no puedo, lo que he dicho yo, que no puedes estar aquí porque esto te absorbe muchísimo. Un club de fútbol moderno, un club de fútbol, eh, te absorbe muchísimo y estar, en otro sitio donde y estar en un sitio donde prácticamente no estás. Si dices aquestes paraules, yo continúo fent la pregunta en el Twitter, realidad tu estrategia, què pensas al voltant de les de Amadeo Salvo? Eh, yo torna a dir el mateix que he dit primer, que pense que és un tema com per a tractar és a dir, eh, si en Madrid Florentino diguera que té dubtes al voltant de la seva continuïtat seria el tema de primera magnitud si eh, Bartomeu en Barcelona diguera que té dubtes al voltant de la seva continuïtat seria eh, un tema de primera magnitud i així ho ha de ser I jo, i jo crec que més enllà de que te caiga bé o mal, malament a o Salvo més enllà de la opinió que tingues al voltant del president del València no, però, però, més enllà de que penses que les paraules són estratègia o realitat en quant al dubte el tema és que jo crec que és un tema com per a ja està Carlos, de moment ja està exigint la seva cançó ja <laughs> està exigint la seva cançó Val. Eh, però sí que crec que és un tema com per a estar pendent i eh, eh, tot, més que preocupar-se, ocupar-se tot el que fa referència al president del València Club de Futbol siga qui siga. És, és un tema rellevant siga qui siga, més en este cas particular per quan eh, Mario Salvo ha sigut una figura clau en el procés de venda que és un moment històric en, en el València Club de Futbol eh, abans quan vos venia de camí vos venia escoltant sí. i, i, i dia Andreu no sé què de, ha fet una referència eh, al València abans de l'IM i jo dia, mira, podríem gastar aquesta nomenclatura també AD, València ADL. abans de l'IM i a partir València de l'IM València ADL, que, que bona mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, canvia tota la història mira, que, bueno, més... VC, VCF SAD AL, AL i, i VCF DL, DL. abans o després de l'IM més enllà de l'anècdota eh, sí. jo crec que és entenible els dubtes que pot tindre Amadeus Algo és entenible des del punt de vista primer, del que pot ser la seva figura a partir d'ara. Mario Salvo ha estat en el club, gestionant el club, un any i quatre mesos, crec que és el que porta, i ell ha tingut el màxim poder de decisió Correcte. i ha pogut fer eh, tot allò que ell ha considerat oportú per a benefici del club. Ha pogut fer i desfer. A partir d'ara, aquesta figura, evidentment, canvia, perquè n'hi ha un propietari i aquest propietari té la seva forma de ser i la seva forma d'entendre el futbol i un club de futbol. I, i, i, eh, va, i va fer un organigrama de gestió on sabeu que n'hi ha homes importantíssims com l'Aihun, homes o dones, importantíssims com, com l'Aihun, com Desmond Cho i com mm -hmm. Kiko que aquesta forma de veure i d'entendre un club de futbol de Peter Lim eh, pot tindre moltes confluències en la Madeo Salvo perquè han tingut oportunitat de raonar Segur. i perquè si s'ha fet el procés de venda evidentment és perquè n'hi ha una eh, bona connexió eh, eh, evidentment eh, ha d'haver una forma eh, prou eh, propera de voreu però dit és, és més, disculpa quan un servidor... Hi ha molta gent que s'enfadava per, per, per lo que jo vas dir, però com jo tenia informació contestada, me dona igual que la gent s'enfada o no. Jo, jo vas dir que en el seu dia és cert que un dels homes de confiança de Peter Lim en el, en el món futbolístic com és Jorge Mendes li va aconsellar no comprar el València i és tan cert com que fa un temps jo recordo unes paraules de Carlos Bosch que està així eh, en la taula bona nit en, en, yeah, la, en la taula de, de l'estudi eh? bona nit eh, eh, ell reconeixia que Mendes va dir sí, cert que jo li vaig recomanar al Lim que no comprara però que Amadeo Salvo va parlar amb ell i va convèncer o sigui que mira si, si és important la figura de Salvo en este cas per a que se tirarà endavant Peter Lim. Per això dic que eh, entenent que n'hi ha una bona connexió la, tam la ja. també és entenible els dubtes de Salvo al respecte del que puga ser la seva figura, la seva capacitat de decisió. Salvo és un home que ell està acostumat a prendre... A... És un home d'acció. Ho ha mhm. sigut en el València i ho és en la seva empresa. Està acostumat a prendre les decisions. I per això dic que és entenible que ell eh, puga tindre algun dubte al respecte de quina capacitat de decisió va tindre ell i quin va ser el seu paper en el València de l'IM. Això d'una banda. I el tema de la seva empresa pues, també és entenible perquè s'ha dedicat durant aquest any i 4 mesos, 24 hores al dia al València Club de Futbol. Jo sempre he dit i, i també m'haurà sentit eh, dir-lo eh, alguna volta eh, i ho hem comentat en la primera hora quan el nou Amadeo Sabo comença a vincular-se a la possibilitat de ser president del València la gent que el coneixia, que coneixia la família dia el que més dubtes té és el fet de que el sap que clavasse en el futbol li va restar molt de temps sobre la seva empresa i entenem que una empresa que va com un canó en la pitjor crisi econòmica de la història d'aquest país pues, doncs també lògicament has de tindre reticències a veure, a, a, a ell això eh, li ha permès afrontar la venda del València com l'ha afrontat, no tindre cap tipus de lligament a nivell econòmic Sí, sí, evidentment. Vull dir, evidentment això li dona la llibertat la... per enfrontar-se a qui, a exacte, ell hagi estimat. Eh, exacte, vull dir que... La falta de lligam econòmic que li ha fet ser lliure en aquest aspecte. Que la seva empresa anara també i que no depenguera de bé ajudes d'entitats bancàries mm, a veure que li faran falta per a finançament, exacte, però, però vull dir, a l'hora de poder créixer eh, que no estiguera tan condicionat per entitats bancàries ni per ajudes públiques eh, li ha donat tota la llibertat del món per actuar com ha actuat mm. -hmm. i ha sigut precisament perquè la seva empresa va com un tir i està en un procés encara d'expansió més gran en la possibilitat de pegar el vot encara més a Nord-Amèrica, etc etc. És entenible també des del punt de vista que hi puga pensar eh, he de tornar a centrar-me en el que estava fent fins ara. Correcte. Ja està per així Carlos Bosso per Deporte. Hola Carlos. Bona nit. Ell sabrà més que nosaltres. Ell li ha vist... Salvo? Ell, ell ha la cara, ell li ha vist la cara a Salvo cuando estaba perquè... Ara vos se me, se presenta a mí No, sí, sí, sí. Es que Arturo, como es de Levante, yo creo que me estaba boicotechando. <laughs> ara, ara sí, ara. Ponme la canción, eh, después, eh. ahora ara després li ficarem la eh, a, a, Carlos. que después de estar una hora y media con Amadeo Salvo, me he pedido una de Metallica. <laughs> Rock duro. Enter Sandman. Molt bé. una de Metallica, eh, no... Yo la pregunta que te hacer es que Matos pueden ver el vídeo, pueden sentir sentir eh, el audio, pero la sensación, la percepción, sí, yo... el cara a cara es lo que no, no vale. aconseguís transmitir, ni el audio ni el vídeo. Vale, ara, ara Així que ahí, la, com... te, la, te vaig a fer la mateixa pregunta que estem fent en el Twitter, en arroba esports en nit, al voltant del que eh, tu has percebut en el cara a cara amb Realitat o estratègia, les paraules jo, de Manuel Salvo? Jo avui tinc més dubtes, dubtes que ahir. Avui tinc més dubtes que ahir i vinc d'estar hora i mitja... És, és significatiu. Vinc d'estar hora i mitja, dos hora i mitja, dos hores en salvo en, en, en les oficines del, del València. Dos cosetes ràpides antes d'entrar en el que és entrevista i fonamentalment què tinc més dubtes que ahir. Eh, que estava dient de, de cap lligament econòmic si Amadeu Salvo si té un favor d'aquest procés de venda és perquè no li deu res ni a Bànquia ni als polítics, ni als polítics el ficaré i això és el que ha detectat la gent i en un context socioeconòmic polític és el que fa que la gent, diguem-ne, adore no? o, o que siga el líder i això Andreu li ho hem parlat moltes vegades no, ha, ha sigut valent no, no, no, no, clar que és valent perquè, perquè no li deu ningú és la persona que s'ha enfrontat clar, no li deu res a, als polítics de València ni a Bànquia, li deu al banc en el que treballa i que és un altre el que siga però l'empresa solvent. I no oblidem també, perdona, Carlos. I ha acabat, no, no perdó, uh -huh. i aquesta manera d'actuar ha acabat en que la gent ha detectat este no diu res a ningú i defen al València. I els de antes li devien al que l'havia ficat i al banc que també l'havia ficat i, i la gent tenia la sensació que se defenia més al banc que al València. I això és la clave de per què Amadeu Salvo als al braç i la gent als ombres. I per què els de antes diuen alguna i la gent no es creia. Ixa és la clau. La independència Amadeo, diu no le debo nada ni a los políticos ni a Bankia. Mi... Si li agrada algo, salvo és com un torero a, a pegar les cornades que ha pegat, Hola. Mm. A mi temps n'hi haurà no sé per a... No sé, tallat de Manol, no sé no, què volia dir. Temps n'hi haurà, ja temps haurà per, per analitzar de forma més profunditat el que ha estat la gestió de Salvo quan arriba el moment de que se'n vaja però a mi sí que m'ha cridat l'atenció l'evolució que va tindre Salvo, perquè Salvo jo crec quan ell es veu abocat a ser president del València, perquè ell no entra en la fundació per acabar sent el president del València, encara que ja era un home de, de futbol, eh, ell en un principi jo crec que no tenia previst fer el paper que li ha, ha acabat tocant fer Pero ya no, me no no no, no el que ha suposado que me acabat en un proceso de venda que en un primer momento... No, no, ni, no, ni, ni, Salvo ni Aurelio Martínez eh, el plan de refinanciar. claro el plan de refinanciar. Per que eh, eh, Salvo no entra en el València pensant en vaig a convertir-me en el palleter del València Club de Futbol, no. Ell entra en teoria per a fer una gestió... És refinanciar el modelo Borussia Dortmund. Exacte, ell entra per a fer una gestió i, i per intentar fer-ho de la millor manera, però, però vull dir, però no erigir-se en el que ha acabat erigint-se. Vull dir, eh, n'hi ha hagut ahir una transformació en funció de les circumstàncies que han jo, acabat rodejant al València Club Eh, eh, Gonzalo està parlant i pareix que, que se suposa que Andreu ha de dir algo o pregunta. No, no, ah, clar, ah, Andreu... Vale. El que està mirant me que no sé, la que partida no sé, de tenis... <laughs> Lo que Andreu, no sé. Home. Andreu, què passa? Vale. Que estàs ahí callat mirant. Vale. Eh, lo que està dient Gonzalo... Però és que no li dices, home, no a arrencar No, no, eh? jo vull que arrencar-me. Ah, està mirant, eh. lo que està dient Gonzalo, que Gonzalo està parlant... Eh, si algú no ha escoltat el principi del programa, pareixerà que Salvo ja no continua. No, no, no. vale, vale, més exemple, jo, jo mm, punt uno, que no sé Xina, mm, torno a repetir, jo... Estic contant dels dubtes sí, que n'hi ha al voltant de la continuïtat dubtes, de Calvo. Jo tinc més dubtes ara que ahir. He de fer una reflexió general. No hem valorat la paraula d'Amadeo Salvo. No la hem valorat. I hem dit, no, no és el meu cas, ni el de Madonna Montal, però jo la tire hem pensat, buah, això és una estratègia de perquè el que vol és entrar en Mestalla encima del caballo blanco por la puerta grande. No le fa falta. Ah, ja ho té. És que és, que és lo que, es que, ja ho té. És que és lo que han pensat i no l'afició, els periodistes. És lo que han pensat. Perquè a mi el dia que Mario Salvo diu això, tu saps a mi qui me fica en alerta? Ma mare. Oi? Que ho he escrit en el diari, ahir ho vull, no recorde. Se'n va el president? La gent no vol que se'n va el president. I hem pensat Ah, això és partida de pòquer, que és una metàfora que ha fet avui Salva Fogado, que està tirat perfecte. I no, i jo te vaig a fer, la faig al revés. Què farien el punto palota en companyia si Florentino és que un dia i diu, pues a lo mejor me voy? Sí, això estàvem dient al principi del programa. Se tornaria loca Televisió Espanyola i Telemeseta. Que no estic dient que fem lo d'ells. Que estic és que així no hem valorat que Amadeo Salvo és el president del València i l'altre ja va dir que a lo mejor no continuo i, i n'hi ha que dir, no, però això ho fa no senyors, el president del València ha dit que a lo millor no continua ell ha dit no, no va fer de manera traumàtica. Ha dit, no és un problema, no hi prisa, però el tema és ixe, que a millor no continua. I jo estava en la corriente de mm, Amadeo és un mago de l'estratègia que... No sé què ha dit avui Salva Fogado, que està fantàstic. Ha dit, si juguem a pòquer, mos deixen hecha tot. No, jo ho jo Jo no, I, i, i demà ho escriure en Superdeporte. Jo no me sentaria en una taula de pòquer mai en Amadeo Salva perquè me deixava net. Tots ho pensem, però, però deixem-me... Mm, Parem de, de, maquia, de, de ser maquiavèlics ho ha dit el president de València sí. i jo avui he estat hora i mitja en ell dos i, i tinc més dubtes que I no tens clar. tinc més dubtes que ahir perquè està parlant de la seva empresa i, i, i en l'entrevista diu és es que jo estic 27, 27 anys en aquesta empresa i han d'entrar en veus i en tecnologia si estic 5 anys que me, fora, perc, claro. me queden fora de xoc. Sí, sí. I, que I és, una l'empresa que ha creat sí. jo i volem expandir-lo als Estats Units i és l'empresa meua. La clau. I, I la volem expandir i, i, i té el dubte real. Jo no m'ho crec hasta que no ho veig. Però la gent ha de saber que té el dubte real i ho fa de manera sincera. Jo, jo no veig tan I Tu creus que a Madeo Salvo li fa falta que parlem així nosaltres de... li fem una campanya perquè vaig con el caballo blanco a Mestalla? Serviria, a, algú serviria, se de poc, ah, serviria de poc. 12 i 16. No li fa falta. 12 i 16. Fem la primera pausa per a la publicitat. Només esperen que en tornar d'ella ella, <laughs> <laughs> Andreus Andreu dirà dirá algo sí, yo però a decir lo que digo en la entrevista a Mateo Salvo de matí. Sensacional. Ah, sí? crec que ja esté sentit algo abans en la redacció però bueno, me guarde per a després que també tenim que sentir a Madrid o Salvo parlant de Peter Lim i del nou estadi encara mos queden moltes coses no prego la sintonia de Esports 97 nit perquè avui tenim aquestes paraules en exclusiva de la entrevista que demana la l'edició de paper eh, quatre planes quatre planes a Superdeport del president de València 12 i 17 una pausa i encara amb molts temes per davant tornem La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Ahora, era cuando entraba la batería. Eh, pam, pam, que, Gonzalo Joan consiste con ser roquero espera ahí, ¿eh? De Rulo y la contrabanda era, ¿no? Y los suaves. Y los suaves. Es que... Ay, madre, y la fuga ¿eh? también cree que está... Estamos la historia. Claro. historia de Herrero, sí. Ahora estos están de Ricky Martin a Andreu Alberola. sí, a ver, Ricky Ay. Martin ya está un poco pasada, ¿eh? Y probablemente la matita, pero... No sé, yo no sé. Ahora... Ara, només cinc a Metallica, que sí. tampoc està mal, eh? Diria que heu coincidit ahir i probablement la mateixa presó, el que això no se pot dir. Però, bueno, 12 i 20, la finestra musical de Carlos Bosch, tots els... Eh, Metallica. Tots els dimarts, quan arriba així a Esports, no t'has dit. Me quedava per eh, sentir la eh, opinió eh, al voltant de la continuïtat de Salvo d'Andreu Alverola, que ens ha contat en la primera mitja hora del programa que tens constància de que alguns consellers avui en el Consell li han preguntat a Salvo sí. i que tampoc els ha rebutjat els dubtes, no, no ha aclarit si va continuar no. o no. No s'ha banyat, eh? ha deixat el seu futur en l'aire i, i bueno, jo el que tinc a dir és que també, que tinc dubtes després d'esta... De, com, Eh, eh, els consellers li han preguntat en la reunió del Consell d'Administració sí. que has començat mitja hora més tard per culpa meua sí. i de Julián Montoro <laughs> perquè li han fet moltes preguntes Pero, Eh... No era un punt en orden del día, pero sí, però... sí com... s'ha Preguntar, preguntar, siempre se va preguntar. Era una pregunta rápida. ¿Y preguntar es ofendre. Era un asunto rápido que tenían que despachar el, el de la data de la Junta Extraordinaria y después se han quedado comentando un poco la chugada. Y entonces le han preguntado, ¿tú qué vas a hacer? Vas a, vas a continuar? ¿Te vas a anar? Lo normal, después del que va a pasar el otro día, después del que va a dir, que es el que han comentado, y, y el Sadit m'ha vingut a dir el mateix que va dir i el mateix que ha dit avui en l'entrevista exclusiva que publica demà el diari Superdeporte. No s'ha banyat. No, I, ha, i, ha, no, i ha exposat no. la mateixa argumentació. Sí, sí, no s'ha banyat, efectivament. Jo vengo yo, que después de hacer la pregunta de ¿qué Amadeo? Pero la eh? argumentación... Que le dona un ataque, no sé qué, y, y diu mm, que decidirà d'ací tres setmanes i d'ací tres setmanes la gent no aguanta, Amadeo. Per què d'ací tres setmanes? Perquè probablement d'ací quatre, Sigue La junta, no? Siga la junta, la primera setmana de desembre. extraordinaria claro Sí. No, ella de comunicar la decisión a Peter Lim y a 10 antes de la Junta. Y la pregunta que le fan los consellers mm, me dona la yo creo que estaba diu, el que estaba perdona, que habría de decidir entre pero que habría de la Junta. fiscal. Sí, sí, sí. Home, claro, claro, Si, si, es que quan s'ha de fer la, junta, la, exacte, el, el traspàs de que la Junta del dia 20 claro, claro, sí, sí, sí, ahí, perquè, perquè ja... si no se faria la Junta del dia 20 se faria l'extraordinària de desembre mm. i si encara no s'haguera decidit jo falta que la decisió pot ser la de continuar però cas que la decisió fora la d'anar-se'n s'hauria de convocar una altra junta extraordinària per a eh, fer la, la votació a l'ubió de juntes uns dies antes de la junta i, i le, que, que, que els consellers li pregunten me dona a mi la raó quan, eh, quan és que no hem valorat les paraules de Madeu Salvo. Jo tinc dubtes, eh? Jo, jo dic que m'aixue 5 euros i 10 no m'aixue per 6, 6 perc, sincerament, però jo 5 euros m'aixue a que continua. Però, escolta, és una sensació meua que jo no tinc la seguretat després d'estar en ell. I no se tracta, i, i torna a repetir, tio, que a Madeu Salvo li fa falta que, que Superdeporte li faci una porta o, o que Mato Parlem, no li fa falta ja. Eh, Creo que és caballo ganador i si a Madeu Salvo se'n va avui a sa casa es que va a para toda la vida. Ara se, ella se era el triunfador, pero, claro. però és que el proceso de, de venda la l'ha deixat com a triunfador en cara. Es que ahora ell es el salvador providencial un poco del Valencia. Y, y sería incluso el mejor momento per anar Claro, Tenint que... en compte que, que Power és un patrimoni per a ell que és molt personal i que el que estem comentant de, de donar el vot als Estats Units... En l'entrevista en l'entrevista diu, és es que ara eh, Power comença eh, el pare de Salvo, mm, continua els germans, diu, i diu que es cuando yo me entre en los dubtes y demás súper pero ahora vienen mis hijos, que a lo mejor también quieren entrar. I després de circumstàncies, jo, que és que... que si, jo he de fer-los entrar al meu fills a l'empresa familiar. I que ara té gent no allí jo... encarregant-se d'això, que són els germans també, que, que tampoc li agrada, saps? I el que va comentar, que estar cobrant d'allí sense estar pues també és una circumstància que tampoc ha de ser jo torno no a repetir, eh. jo m'aixo 5 euros a que continua però n'hi haurà estratègia, eh? no, n'hi haurà estratègia segur però... crec que no, crec que no han valorat lo suficient jo, a, mi jo dona, a mi me dona l'impressió que és un 50% de cada segur pues és un 50, tu saps quanta és per a la gent del carrer avui en dia el 50% de no? No, no, un 50% de cada, no d'esquí de no, sinó un 50% de... Ah, perdó, jo, jo crec de que hi una, realitat i d'estratègia. Jo crec que hi ha una part de dubtes d'Amadeu. Hi ha, un trasfondo que, que, que sí. Però jo crec que cas de que puguem pensar que n'hi ha estratègia no és de cara a la gent, sinó de cara precisament a, a, a la idea que tinga no Melton en la seva funció. Això està ben tirat, I que, i que, i que, i que probablement... Perquè a Melton li interessa que salvo. Tindrà una presidència executiva no vaig a dir fictícia, però no amb el pes d'una presència executiva com a tal, igual no li renta es que per a donar-li l'esquena el que està dient, el que està dient Gonzalo a Mediton li interessa que, que ho sigui. Gonzalo, eh? vull dir, és eh, que li interessa fem, fem, una imatge, fem una imatge mental la pitjor manera que té Peter Lim descomençar el projecte és fumar-se a salvo és que no estigui a salvo és la pitjor manera fem... no, se, no concibo otra forma peor que esa. Espera que Mediton desembarque bé i tal Yo, para mí es necesario necessari salvo en este Valencia, la mateixa eh? el medio plazo ja veurem pero... lo pero immediat... ahora mateixa sí la transició s'ha de fer bé feu-vos una idea mental tots teniu en, en el cap la imatge de l'altre dia de l'arribada de Salvo i de Peter Lim en tota la gent embotxida en les rodalies de Mestalla sí senyor lleveu d'aquesta imatge Madeo Salvo la resposta de la gent haguera sigut la mateixa no, o, no. O, o haguera estat un poc la gent més de dir a veure este que ve a comprar-nos a veure què fa mm -hmm. vull dir, l'IM entra com entra al València perquè ve de la mà de Salvo i la gent s'entrega a l'IM de la forma que s'entrega perquè ve de la mà de Salvo de fe, si de, Salvo de, no estiguera de fet, a, ara... jo crec que l'IM no és bobo que una persona que té els diners no és, no és precisament boba i ha de saber aquesta circumstància jo crec que la... ara, ara, com encaixar mm. això en l'organigrama que Peter Linting en el cap és una bona pregunta. Jo crec que ara mateix per a la gent la millor garantia que poden tindre de l'IM és algo. És algo, tal qual. No tenen una altra, eh? No, no, no, però és que és la millor. Si a l'IM se li coneix algo... si no la tingueren... Si a l'IM se li coneix algo en València és perquè se'l va donar la cara. Jo crec que és necessària ara mateix. Necessari. En l'entrevista amb Mateo Salvo repassa mm, mm algunes coses interessants. Dos, els dos moments en què ell creu realment que, que Peter Lim se'n va. Ell Yo le he no sé si era estrategia o qué, no? Y diu que n'hi ha dos momentos que ahí piensa que, que se trenca. N'hi ha dos momentos que ahí que mm, creo que se trenca, i ho reconeix. ¿eh? I dos vegades que no anat allà. Sí, sí, sí. y no, no pero ahí, Amadeo, era estrategia. Diu, no, no, no, no. Yo me da nada pensarme que... y a Fechis, creo que una vez lo vi muy cerrado. Pues por lo mismo que no va dir res que si no <laughs> se, la va entra una una de pànic pánico de no hacer la operación Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí de, de que <laughs> s'ha acabat el tema y lo, de Méndez es de veres eh? durant se, estaba diciendo que Méndez le ha aconsejado a, a Peter Lin que no compre es de veres Méndez le iba a decir y y jo, la gent se me tira damunt, però que... que, que Méndez ha, li ha dicho a, a, Peter Lin que no compre el Valencia Era un equip molt lo que pasa, efectivamente per això, lo que pasa que Méndez es amigo de Peter Lim y Méndez iba a decir una persona importante del Valencia que sàpigues que Peter Lim comprarà el València per Amadeu Salvo, perquè l'ha encandilat i l'ha convençut, l'ha enamorat, llama-lo com quieras, i comprarà el València per Amadeu Salvo. Jo li he recomanat a Peter Lim que no compre el València, però Peter Lim és amic meu, i si compra el València jo l'ajudaré en tot el que puga. I, de fet, Rodrigo està en el València per Mendes que jo no tinc per què defendre Mendes, que està forrat i damunt li ven xuors al puto Real Meseta. Ah, he dit? Eh, eh, eh, eh, Has dit Real. Al, al Real Meseta, vale? Me, me Tarxeta groga. <laughs> Tarxeta roja. Me, me no, calfat. No tinc per què defendre a, a Jorge Mendes. Però Rodrigo, qui desbloqueja la situació de Rodrigo Jorge Mendes, eh? Sí. que se'n va al despatx del president del Benfica Ai, i diu, oye, pajarito, va o no va? Jo crec que amb tot no, ha, ni, no fa falta ni, ni defensar de forma exagerada ni atacar de forma exagerada. Ningú és eternament bo, Avui estava llegint en un digital d'esto, bueno... Mesetero? No, no exactament futbolero, però... Sí, futbolero, però... <laughs> No, i venia, venia a titular de forma escandalosa, suposo que buscant visites, que és el que al final moltes d'estos mitjans busquen, mm. eh, que Mendes li havia menjat el tarro a l'IM per a comprar el València i col·locar aquests jugadors i començava a posar en, en, en la llista de jugadors que de la mà de Mendes han arribat així. Y claro, es que comenzarás a yichir y dices, André Gómez, volvé, <laughs> Rodrigo, volvé, Otamendi, volvé, voy a decir, Eh, si yo estaba, que estava, que continúe Cancelo y afeché en la lista y no sé si el Fabio... Otamendi, ahora que estén hablando de Mendes y Otamendi, a Otamendi cuando digo en que Mendes vol sentarse en él, él no vol sentarse en Mendes. Ah, no? No. por qué? No vol saberse ser res de Mendes, en primera instancia. Hombre, ell venía de Portugal. él... i és en Portugal quan contacten ell Correcte. no vol en Porto i jo Mendes perquè a ell és diners que li dona igual i que li dona igual Mendes que el pugui portar al Manchester o a València en este cas o a... no vol ser res i té que mediar una persona per a dir mira senta't en Mendes tal i té que anar des d'Argentina a Portugal per sentar-se en Mendes passar de Mendes és una, és una bona història que no coneixíem i que bueno, va però, deixar... Però, van... però el tema de fons és el que està, perdona, el que està dient Gonzalo. Que, que, és que han vingut, han vingut i a banda que els ha comprat eh, l'IM, però que estan funcionant tot, vull dir, no és que Mendes li ha col·locat a l'IM o al València el carro del pescado. que era molt simple quan fa... Este matí en Supermurcelado Migdia han comentat eh, el temps està mostrant que molts debats jo no vaig a dir que no participara jo bueno, en algunos no, Pero bueno, es igual, no es no, es cuestión de... Molts debats, el temps ha demostrado estèrils y y bobalicons, no? Pero no tornar a una, palabrota, no? Cuando yo, no, es que Méndez, Mira, ojo con el Zaragoza y el Depor. Oiga usted, es que este es un millonario, que son amigos. El Zaragoza y el Depor se van a segunda porque los tenía cedidos Méndez y los pagaba Méndez. Pero si usted tiene 15 millones para pagar a André Gómez y 15 para no sé quién, no sé cuántos, pues muy burro a ese país a segunda división. Es que se trazan paralelismos que no al lugar. Mm. Eh, I el temps ha demostrat que no, si tu tens cacaus, vendes te ducho orbons Ara que parles de cacaus... Estamos locos. Ara que parles de cacaus, estàs prestat en, en la seu del club replegant les dades que donen a tots els accionistes de cara a la Junta. Uh -huh. I estava pensant que ara eh, tot això és, és fum de bocha, ja no serveix. Perquè eh, eh, el primer que diuen els auditors, que ja no són per cert els eh, teus amics com? <laughs> el, el fill de Di Stefano? Uh, C, ho canviaran. C, que els seus amics, perquè quan estava en Radio 9 sempre, sempre ho comentaven. Sí, no? Que, ja no, ja no que, són... l'antiga empresa on jo estava abans de Radio 9, i jo, tingui, jo treballé més més abans que Radio 9, però que, que la gent no s'ho crega, ja tinc una pila d'anys. Eh, sí, estava el fill Estefan, que a més era clavat a son pare de descans. Eh? I, i el primer, un dels punts que diuen en aquest informe de, de la Junta del dia 20 és que, totes, que se fa falta fons addicionals d'ingressos, etc etc. i en un moment donat diuen que estan immersos en un procés de venda que falta veure si això ho solventa. Entonces, vull dir que, és que tots els comptes que se presenten, perquè clar, el, el pressupost que se presenta per enguany és de 75 milions d'euros. Uh -huh. En aquest pressupost Eh, no, a més, Xico té perquè no estàs en competició europea eh? sí, com, i perquè t'obliga la Lliga a, a, a que siga a proporcional a, però, als ingressos però, no, m'ha que contar igual a la gent eh, Gonzalo té el tocho ixe de, claro. de, de, de fotocòpies i, no, i el té subratllat no, i tot, no, no. Gonzalo, eh, Gonzalo eh. tu arribaves a la redacció antiga de Radio Lomes Tigre i hi havia una taula que era la que compartíem en un principi Gonzalo jo que sí, compartíem taula i ordinador i e de matí d'esta jo deixava la taula plena de paperots i de fem i tu arribes de vesprada i obries els calaixos i estaven tots els calaixos de totes les juntes tota la documentació subratllada eh, dir... ho has llegit, tio? No, no és no, que t'anava a dir, per, per a ser honest t'anava a dir, ho he replegat esta esprà, l'última hora esprà M'he llegit tres planes, que que la primera està subratllada, <laughs> les altres no. Jo n'hi ha una xunta, la primera xunta, i vaig dir, vull això, vull, arribi a casa, dic, això, això. 12 <laughs> i 32. Ja està. Ja no... No, no cal que dones més explicacions, Carlos. Fem una pausa. Entrem a llegir el Twitter, arroba esports 97 dit arroba esports 97 dit en xifra, en número. Eh, realitat, o estratègia dels dubtes d'Amadeus Salvo tornem i encara hem de sentir a Salvo parlant sobre Peter Lim i sobre el nou estadi important, les paraules que anem a sentir jo de vosaltres I de Matí, no me Matí? les eh, vas a contar que hi ha Matí, no? no? va contar Carlos Bosch d'ací i fins a la una de la matinada així a la 97.7 Ràdio Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 el teu equip, la tegua radio 12 y 35, en el Twitter arroba @sports 97 dit, arroba 97 97 en cifra en número, a la pregunta penseu que les palabras de Saul o el dubtes de Salvo son estrategia o son dubtes reales VCF News eh, diu eh, estrategia, solo lo dice para dejar mal a todos esos que decían que quería a Alín para seguir de presidente Manuel Gira, no dudéis, por favor él ya dijo que se marcharía como vino, poneos en su lugar y quizá lo entendáis esto era provisional. se supone abandonar toda su vida pasada. Es un cambio muy grande. Si se tiene un poco de sensibilidad, podréis ver que es una situación, aun siendo agradable, muy comprometida. Donan clavo, donan clavo, Gila. Eh, David, eh, que conste que vosotros ni estén diciendo una cosa ni te estén preguntando simplemente si pensó que es una cosa yo o la sensación que, me porte de, la entrevista es la que digo Perfecto. Eh, David dice, si yo fuera salvo no continuaba ha cumplido con su promesa, debe retirarse como héroe, está quemado. Yo imagino que cuando digo está quemado se refiere a que está ya desgastado. Que quemado, quemado, quemado. Que ha patido un desgaste en este proceso, que la verdad es que yo creo que ha patido un desgaste muy grande. Eh, dice, me la jugaría a que son reales, aunque como soy gallego debería ser ambiguo, así que puede que sí, puede, que, no, pues eso. <laughs> o todo lo contrario. <laughs> Muy bien, mí, estic gracia. Quique González, quien conoce su situación sabe muy bien que no es estrategia. <clears throat> decía lo que decía, Gracias, Amadeo. Ojalá se quede. Empujadas eh, de un 50-50. Vicente, <clears throat> perdón, Balbastre... Diu, Salvo se merece todo mi respeto y confianza, por lo que no tengo ninguna duda de lo que dice. Gracias, Salvo. Dropkick dice, no jugaría al poker a Estrategia. Adrián Castro, lo que ha aguantado Amadeo estos meses no lo aguanta cualquiera, quieras o no, eso desgasta y mucho. Ojalá siga. Tarín Diu es una, ese, ese Tarín es una estrategia real. Plantea un problema que tiene pérdida de poder y vida profesional. Yo creo que este, pero a mí se quedó en el también, Sondea la opinión pública. Cree que este, el dona, vamos, ese Tarín, cree, como si Magali de China Meña que era un tuit. Alex Diu debemos utilizar los tres centros en Villarreal, Mustafa y y Bezo para sorprender. Ah, también para la parte deportiva, que no podemos olvidar que el diumenge ya un partidazo, eh? Yo mm, y una crítica más de Salvo. A la Express. Vamos no, no, que... vamos rápida. rápido, es muy rápida. Víctor Ruiz tenía que avisarlo, lo No, no, Víctor Ruiz había que ver final... La, también, es una eh, eh, la cláusula es para que no jugue. una, una cosa para que jugara. error, <laughs> Obligar a Villarreal que la, alineara. Eh, Borete diu, eh, Salvo tiene integridad, pocos la tienen hoy en día en cualquier cargo de poder. Eso no se compra, pero se queda. Eh... <laughs> mayor. <laughs> Yo creo que eh, Ufila Pelfede pelFede querían de, mm, ser un presidente bueno, decorativo o no i Mayordomo Asesino, al qual vaig conèixer l'altre en persona, en el diner que farem Font de Llum, passant a saludar, i diu Agustí Morera, esperando a que Salvo diga que no. 12! Sí, per l'amor de Déu. Va <laughs> ser, va ser, va ser el president Florero de, de Juan Soler. Sí, home, sí, sí, però... <laughs> és una conya. Pues mira, eh, com a expresident... Mm. A mi no m'agrada mai lo de president Ferrero, eh? Com a expresident... Ah, tu sabes que és veritat. Que Agustín sí, sí, Morena... tingut la, la dignitat d'acabar i no tornar eh, a aparèixer per ningun puest. Tu li preguntes a Madeo Salvo i mm. diu que el, este millor és el president que millor se porta. Perquè porta, eh, no està ficant en cap problema. Diu, ell arriba, me pregunta en el balcó com està esto, i, i diguem-ne que en clave de expresident pregunta coses que un periodista o un aficionat... El problema d'Agustí Morera és que li pogueren les ganes. No, un, un aficionat o un periodista no pot preguntar i si le pregunta no te contesta. I, ama, i fa preguntes, ¿esto cómo va? ¿Esto está así? ¿Está así? Pum, i se'n va. Bueno, anem a continuar sentint les paraules... Un expresident pregunta i has de contestar-li. Correcte. Sí, però el que passa és que n'hi ha expresidents que si li dones la resposta saps que al minut... Per, per això estic dient jo que Amadeo lo parla saben todos, de... los vivos y los muertos. Parla bé d'Agustí Morera per això. 12.38, anem a continuar sentint la entrevista que vos ha donat eh, Amadeo Salvo, Carlos. Vale, vale. Sobre Peter Lim, la impressió que es dugué Peter Lim a, en València a arribar a Mestalla i en veure la gent i com ha quedat l'estadi després de eh, el tunejat, per dir-ho d'alguna manera suau, que serà fet al vell col·lisió de l'Avinguda de Suècia. La verdad es que es, es, es una persona muy llana se le veía muy contento, yo lo conozco y estaba muy contento. Se quedó impresionado de, la afición. Me preguntó si siempre era así y le he dicho que últimamente siempre era así. Que no hicimos ningún llamamiento a que vinieran porque venía Peter Lee, que últimamente el Valencia estaba muy identificado, estaban muy contentos que la ayuda del, eh, eh, pues se, se, lo agradecen mucho con los futbolistas y la perseverancia y todo esto y me preguntaba eh, bueno, sobre todo al principio del partido que estaba muy bonito el estadio, cuando entramos dentro y vio todo como había eh, quedado por dentro, pues, eh, es como sí, fin. Y claro, eh, él cada vez que entra a Mestalla se enamora, se enamora más, ¿no? cada volta que entra a Mestalla s'enamora més i parla de la satisfacció que li va produir al nou propietari i és normal, la rebuda eh, que pràctima, pràcticament a monors de cap d'estat se li va donar el dissabte en Mestalla jo, jo... com per no emocionar-se, vull dir jo crec a, la persona més freda una rebuda com la que va tindre jo, Peter eh, Lim eh, jo ho he escrit avui en el diari i, i ahir també i vaig estar mm. molts dies escrivint perquè me dona la gana ¿vale? però me toca bastante las narices cuando ya desde un fals o desde una pedantería y una petulancia y una... Mmm, califiquen a la chica que estaba esperando a Peter Lincoln prácticamente borregos, ¿no? De aldeanos y de... Y se fa la broma de bienvenido Mr. Massa, que yo también la fe pero ni aquí la fe en, en mala baba A veure, jo crec que es una coña que han fet tots. Sí, però n'hi ha qui l'ha fet en mala bava, però vull dir jo. Però no, eh, no, jo, no jo, cal deixar conya i intentar claro, fer-ho. Jo, jo el que vull dir és que deixeu que la gent reciba a Peter Lim o al Moro Musa com le dé la gana però com li dé la gana i ara vaig a ficar una miqueta filosòfic que al final quan se muntaven les assemblees era el 15M o el 15 de lo que era el 15M. els mateixos que n'hi havia que eixe i, i descalificaven la gent no té dret a manifestar-se per si, si no té que mitjar la gent no té dret a manifestar-se doncs pues allò n'hi ha un partit polític ara que té tot el dret del món a presentar-se vull dir, deixem que la gent s'expressi lliurement però què vol dir això d'estar dient si hay que recibirlo a Ciuasa al tío Pepito de Rafael Buñón se va a recibir a Lin como le da la gana. Pues y no, no tiene que venir nadie a decirle, usted compórtese así, compórtese esa. Però això què vol dir, tio? I, después, i més després de 10 mesos de, de procedenda. Aguantar claro, totes les hores, saps? El Me vas final... a dir tu quan tinc que eixir jo al carrer. Claro, o... a celebrar el, el meu equip de futbol que, que desata les mayores de les pasiones, que hi ha un mundial de futbol i veiem tot lo que se fa, i que és el futbol, és així. Això sí que és un debat estèril, tio, que no Claro, això que la gent jo, disfrute. Jo, jo entenc que totes les opinions eh, són, po poden ser admeses, val? i tots els debats Ahora, si la opinión es de algún resentir que no está a gusto en que... No, tampoco que opine en contra de ser un resentido Andreu. Yo simplemente creo que son maneras diferentes de ver las cosas y luego después Carlos o Andreu o Gonzalo o Manolo podrían estar de acuerdo no entre los otros. Eh, perdona Gonzalo, que llama 90.000 personas en la presentación de Cristiano Ronaldo, eh, en la cuadra de Libaba. eh? Mm. qué pasa eso no son borregos? Pues igual que estos. ¿Y, y, i quan van Whitmere a por David Bisbal? Això no... Eh. No ha dit Metallica, eh? No, Perquè no, van no, Whitmere no, a veure Metallica, no. que no van Whitmere, que va molt més. Van 80.000. Van 80.000. No, però a veure, tio, no, jo no a mi com Bisbal me, me em fa fàstic, jo vaig a dir que són uns borregos eh, que van a veure Bisbal. Mm. A tu t'agrada Bisbal? Pues vés a veure-lo, a mi què me dius? A mi no me trobaràs. Jo li vaig fer la meva particular rebuda a Peter Lim. Mm. Mira, mira, mira això. So. Que va es disfrazar de sí. No, no, ese día vas menjar eh, rollito de primavera, es, tal cual, y, y a la plana web de senselimichaventura.com en fet el traducció eh, a, a xinès. Està en xinès. ¿Están chineses esos límits. Estan, están chineses. Eh? Ostres, pues, eh, eh, eh. enhorabona es, En no tinc, Gonzalo, no, es que ara t'estàs están informat. Ara estàs están informat. Enhorabuena eh? En Singapur es el chino mandarín. Que se puede posar, tío. El chino pues, eh, pues mandarín, chino mandarín. Está chino simplificado y chino mandarín. Pues el chino mandarín es el de Singapur, Gonzalo. Que no te estoy vacilando. Que, que, que, te digan que te lo vale. ¿eh? Y si no manse? ¿Qué que enflama, eh? <laughs> si no inglés hombre por favor, anglés. ¿eh? Leipur no parlaba perfecto le entenia bé. Perfecte. Bueno, se, le, se le que es otra cosa. Que tú altra cosa. Quan, quan tu escoltes algú en anglès no es que parle molt B eh, si se le entenia eh, bé... Tu parles molt mal. tú te'n recordarás y a ver eh, porque no sé si, si ja havies passat després de nosaltres, vostès a de arribar en Engel van fichar a Zlatko Zaovic, que jugaban En, encara no estaba Que jugaban Olimpiacos Olimpiakos, que es No, Zaobis va vindre de Portugal. <clears throat> No, pues en algun jugador... Eh, Blau, Blau, eh... Zaobis no, no, no. va vindre del, de l'Esport de, Lisboa. de Lisboa. I d'ací encara i estava super quan se va fer el fitxatge. I pot, ser, I pot ser que d'ací se n'anara cap allà. Cap És possible. A... <clears throat> Sí. Bueno, pues, a mi passava això. Jo parlava en un grec totes les setmanes i la gent que bé parles en anglès com tant tens en ell no, no, <laughs> jo aquell que parla molt mal perquè els dos parlem en anglès igual de malament igual de chapucero eh, este, este mayor domo asesino es un cachondo eh sí, sí, sí, sí, sí, sí hay sí, psicofonías sí. de la crítica de la cigüeña con mejor calidad de audio i té raó i té raó però bueno és el que tenim i és el que vos donem i per cert pareu l'orella i pareu-la bé perquè anem a sentir a prepara mayordomo Amadeo Salvo parlar del nou estadi però anem a fer-ho després De esta pausa per la publicidad. 8.44, 44 Pulsar Radio, Sports 97 A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 12.46, com en momento de sentir eh, Amadeu parar de... de la... la Sí, eh, la posibilidad de negocio del Valencia a un la que es en el nombre está ya Pero él sabe que comercialmente y el futuro del Valencia mm, está en otro sitio. Entonces esto eh, fue y sí que quería que fuera alguien eh, eh, de la casa o alguno de los arquitectos o de los, de, la, de, los de la UTE y bueno vino Cristian Schneider que es el responsable que lleva todo esto que conoce el proyecto una semana y le explicó absolutamente todo eh, hay algunas cosas que le gustan mucho, otras pues que mm, trataremos con Marcengui que nos, que nos haga algunas posibles eh, eh, pequeñas variaciones o como lo ve él para poderlo variar. No son elementos estéticos, que si es rojo él le debo que sea rojo, verde, cristal, cristal. Habla de elementos de ingresos, de hospitality y de proximidad al, al terreno. Más inglés, ¿no? Ahí. Más, más Mestalla. Más, más Más Mestalla. Exacto. Entonces, él está Él, está, ¿Y por qué? Porque no tenemos tiempo. Bueno, pues unas cosas le gustan mucho, otras le gustan menos. Hemos eh, hablado de Mark Fenwick, etcétera, etcétera. o hablaremos con Mark Fenwick para cambiar algunas cosas. Es evidente que vuelven un Stadi eh, Diferente a, a lo que estava projectat en un principi. A veure, eh, el que estava projectat en un principi era una cosa, <laughs> després se va pactar en Fenwick, recordeu aquella reducció de vora 60 milions d'euros en el que faltava per pagar, faltaven al voltant de 160 i es va pactar amb Fenwich un projecte on eren 100 milions d'euros on s'eliminava el pàrquing i s'eliminava una altra sèrie de variables Clar, i ara, eh, a banda de la pregunta que l'altre dia tocava fer-li a l'Ejunde eh, mhm. quina va ser la seva eh, idea amb el nou estadi que va dir clarament que volien que estiguera per al centenari, però dins d'eixer voler que estiguera per al centenari, la pregunta és també però, però quin estadi? Vull dir, és el projecte inicial, el projecte anava a dir low cost, però clar, 100 milions d'euros no pot ser low cost. <laughs> per projecte de 100 milions d'euros o una cosa intermitja, perquè clar, perfectament, era, dins del plan de, de negoci que tinga eh, Peter Lim, podria plantejar una cosa que no fora ni l'una ni l'altra, perquè diguera, no, mira, és que per a mi, per al meu pla de negoci, és bàsic que l'estadi tinga això. No, jo, I que siga un projecte nou. En lo que has canvis... És, projecte nou, no me referís arquitectònicament, eh, mm. sinó conceptualment en la forma d'explotació. Jo crec que el, projecte inicial mm, és, és, és història ja, està clar. Aquest projecte faraònic. Exactament. Eh, jo dels ah, canvis... he sentit parlar d'Hospitality, no sé el que és, no és igual. Però Hospitality és en el Gran Premi de Motociclisme. Veus con mis fos a mi Hospitality és atender atendre bé els No, y esta de hospitality no m'interessa. Pues, pues seguramente. <laughs> al, nivel en que está Bueno, igual sí, ¿no? Vale. A, a, a, a un a parar yo no sé lo que es el hospitality y no me interesa y para, a cuidar veas los patrocinadores para cuidar los patrocinadores pues, me, me dona absolutamente igual los patrocinadores eh, el cambio Hombre, pero que, todo que en pasta pero que a mí me donen igual També, però el València no. Bueno, perquè s'apanyarà el València, que a mi no tenen igual. Lo que vull dir vale, però jo... Però tu voldràs que el València tinga més ingressos? Ah, que sí, això sí. Ah, correcte. Terra Gonzalo, vale, venga, pasamos de l'hospitality. <laughs> On jo volia anar a parar és, és a un, una cosa que a mi m'agrada prou més, mm, i és que ho hem escoltat, i si no se pot llegir demà, Peter Lim el canvi que vol fer és que el camp estigui més prop de la grada, que sea más como Mestalla. ¿Te pone o no te pone más eso, Gonzalo? <laughs> Hombre, claro. Es que no me dejaba es, pensar. sí, claro. Eso, però, eso pero, no memo al futbolero. Pero como saben, parlan del, del que es és que viene un tío futbolero. El negoci... Ell va dir, y se camp, y se está estadi que tirarle la xenta y... Estem parlant d'un tio futbolero. Sí, de totes maneres, en els camps de futbol eh, és veritat que la distància influís, però també depèn. Eh, tu agafes en nou Sant Mamés, hi ha una certa distància més de la que hi havia en l'antic. Més de la que hi havia en l'antic. I apreta o no apreta Sant Mamés? Sí, sí, no? sí, sí, sí, sí, sí. Jo t'ho dic perquè tal com està Mestalla ara, ja podien haver 10 metres entre el camp i la graderia que apreta o no apretaria, apretaria Mestalla. Apretaria. Apretaria a tope, seria el jugador no, número 12 que dia avui Rodrigo de mm-hmm. Pol a veure, una altra cosa és que n'hi ha una pista d'atletisme per enmig i altra sèrie de coses, però eh, jo crec que tampoc n'hi havia una excessiva distància entre la graderia. No? A Peter Lee, entonces, eh, <laughs> a, don, a Don Peter, no. <laughs> a TV, vaig a contar una anècdota que estava fent l'entrevista i quan després anava a Consell y está en la sala de chuntes, es que ahora me lié el, No, pero no tiene idea si se contamos la de Matías. Sí, de dos plantas nobles son la quinta y la sexta, y no sé si está en la sexta y la reunión en la quinta o al revés. Total, que Juan Cruzol se que o sea, con Fos y se da otra planta en de Matos. Y entra allí, ¿qué dice aquí, pero no al consejo de la espera, que van si no sé qué, no sé cuántos. ah, pues me quedo aquí. Pues siéntate así desde de entrevista. Ah, que estáis hablando de Peter Liri. A mí me ha caído muy bien. no me los todo me bien, me ha caído muy bien. es que Juan si es te es, que Juan, es que Juan Juan es... <laughs> me han caído muy bien. Sí. <laughs> Bueno, contala la de Mathieu, que la, sé, Pero contaré a la gente Bueno. 12 y 51. Eh, mm, eh, Salvo eh, parlante, de ¿Qué que ha liado parda en el Barcelona. En la zumba de, de, y hasta ahí puedo leer, en la zumba de cláusulas, va de cláusulas. Y al final digo, mira, si Mathieu hubiera tenido 35 millones de cláusula, el Barça habría pagado 35. ¿Y yo qué? <laughs> ya me torné loco ahí. ¿Cómo lo oyes? Les habríamos sacado 35. Es que dice que es la manera de negociar el Valencia. Que vinguen a porque vinguen, pero. No, no eso está bien, pero mola más que los teníamos es que, ahí. Después de la que <laughs> los podíamos haber atracado más. Después de la que le ha pegado un pase a, al Zubizarreta este, que le pega un pase de torero. Y mira que jo y, este que, ya que, Porque el que te trauría la Y Y el partido Te trauría la fel. Tu imagina't Ixeto Bizarreta jugant la partida de póker en, en Amadeo Salvo. Tu eres... el despulla. El El despulla. Està, Está dient-te, si te 40 millones, li es 40. No, no. Això és que está dient. Sin cara de clàusula li pagaran 3. Li trac. Ha fichado ah, dos este. centrales Y no ha ni uno de central. Y mira que yo pensaba... Jo pensava... I l'altre en el partido de lateral. De lateral. Y se ha gastado 24 millones en dos porteros. Yo pensaba que Matiu faria millor, eh? I un lateral... Que Matiu faria millor en el Barça. De central? Sí, sí, sí, sí. Però arribar al partit clau i ficar lateral. Sí, però vull dir, eh, pensava que, que rendiria millor. Jo no estic veient, veient en el Barça. Però jo no estic veient eh, en el Barça al Matie que així era imperial. No. No. Imperial, no, imperial és una Mendy. No, Imperial es otra cosa. El chino mandarín no lo pillas, ¿eh? Gonzalo, no... No, no, eh, no te veo enchufado ya el chino Imperial mandarín. Imperial va, va va fer falta que estigo también, Otamendi per a diumenge, senyors, que crec que és la primera pedra de toque importante fora de casa, perquè la de Sevilla era al principi de temporada Eh, jo crec que el Sevilla encara no havia arrencat i té la confiança que té ara eh, jo crec que el partit, si continuen en aquesta dinàmica el primer partit de la segona volta que és València-Sevilla en Mestalla eh, va ser un partit de molts quilats mm. i això ja arribarà i ara el que arriba el diumenge és el derbi de la comunitat davant del Villarreal hi ha una encona de rivalitat entre els dos equips de fa anys hi haurà un ambient <clears throat> també especial hi, haurà, hi haurà un ambient especial i, i hostil després de la temporada passada que jo recordo que vaig estar allà 4-1 li tocaren la cara al València ben tocada Mare meua, Pues meua. consiguen. I a més que el València fa 8 anys que no guanyen aquest camp, eh, senyors? 0-3? <laughs> A tu ja te conec la <laughs> història. En casa, abans en casa Coruña, certes coses no, sempre. Abans de Coruña també diria 0-3. Sí, clar. Bueno, però és que el partit era de 0-3, però hi ha hagut que la, fica la pata, però el partit era de 0-3. <laughs> Va ser de 0-3, no? Mm -hmm. Però al revés. Home, però... és un partit d'apretar, eh? És un partit d'apretar molt, eh? Jo crec, jo crec que el, el, el València té la lliçó a pressa, precisament després del que va córrer a Coruña. I ara el xou molt bé, eh? Xou molt bé. Sí, li fa, per a mi li falta un peliu de gol, falta un peliu de gol, i algo més li falta una mica de gol, és cert eh, i jo crec que és un equip un poquet xoe li falta no, personalitat Sí, sí, eh? no, no, el València, jo al València el veig més fet, més, pers més personalitat que a, jo crec que, que, són que al Villarreal jo, jo crec que són iguals de Chove, però eh, que eh, el Giovanni, el València tenen més peces ah, específics sobre el camp ara, Giovanni, Giovanni conduint en l'últim minut de partit mm. quan vas quasi te furten el conduint dins de l'àrea quan t'acaben d'empatar-te sí. però no sé què Sí, cometen errades, errades de, de pollastre. Pega a bata, eh? Pega a bata. Y el primer gol también una chicoteta rara. Y después, mmm, ahí ya un chuador, mmm, ni han dos, fundamentalmente Bruno, ¿vale? Después de Bruno, el casi Bruno es Mateo Musacchio y no está. Y Víctor Ruiz, que parece sembla mentira, pero chuave en el Pizjuán, pero a Chuave i perds el partit és un, això és, sol passar però el que vull dir jo, no està Musaki en defensa i és un futbolista molt important per Aleix sí, Mateu Musaki és un jugador de jerarquia important el València ho té bé el València ho té bé jo crec que el Villarreal és un equip jove és un equip jove i no té un, un, un càlida de raudales el que passa que l'equip està molt fet té molt bon entrenador Barcelona ha treballat molt bé aquest equip jugadors de perfil baix i el que, no, i el que és l'estrella, en plan Musaki o Bruno, són futbolistes treballadors que sí. accepten el, lo exigent que és Marcelino, que és un obses, obseso en la qüestió del peso, és un entrenador molt tàctic, els equips són molt treballats, i li està traient un profit espectacular. Después está Vieto, que te mueve una pinta, que es el delantero este que va en tenia... De... Que, que, que una opción, Una, una lo que pasa que li pilla ahí en pleno proceso de venta, en fora de choque, el la Real tigre rápido y listo, y le va a fotre, pero bueno, es un jugador fense. pero tiene muy buena pinta. Sí, eh? Lucas Vieto te mueve buena pinta. Es rápido y yo creo que el València es mejor equipo que el Villarreal. Si le hubiera pues a ti, gran fichado. No, el el tenia... No, més, a àtir, vull dir-te, si els temps si hagueren quadrat... Claro que sí, no tingués dubte, allà l'estava enamorat d'ell, allà l'està enamorat de Zuculini, de Pol, eh, Vieto. i Vieto, i després està Centurión, que, que encara està al Racing, i són els que puig, és una generació de juvenils que es puja allà al primer equip, mm. però pillen una època en què, en què eh, és, en, eh, esos dies en què no se sap què va passar en el, en el, en el, en el, en, el proceso de venta y es dinero de cash que té Valencia pues pues, es de destinar a, lo que es una, necesidad necessitat deportiva y ya tu ja sabies atiende a Rodrigo ya tenías a Paco después ya después després a última hora Negredo pero el València el pilla en forma de shock si, si pasara el billeto está en Valencia mm. o, o comprar pel y se del Racing mm-hmm. pero lo que unía era líquid el líquid que n'hi pues, era para la fuga de agua había muchas fugas de agua en la plantilla, el del defensa central... Mm. I, era ah, prioritari. sí, hi havia, hi havia altres prioritats, és evident. No sé si era Mustafi, Orban, sí. <clears throat> se dedicaven per a algun altre futbolista. Que ara és fàcil dir-ho, però en aquell moment... Eh, el València, quan fitxa Rodrigo de Pol és eh, en xiner o febrer, pot ser? Sí, molt al principi. O una mica igual més tard. Una mica igual més tard. I ahir és quan fa l'operació de, de Luciano Vieto. Luciano Vieto. Luciano, he dit Lucas, no, Luciano. Però això no m'estava quadrant el nom, i ara m'he dit, sincerament, sincerament, compte. No, no, el València fa eh, eixa opció de compra que realment era pagant 300.000 o 500.000 euros més, mm. igual 500.000 dòlars més, se quedava el futbolista de, la, de qualsevol oferta. Pensant-se que quan arribaria l'oferta seria en este mercat invernal perquè l'últim any de Vieto no havia sigut especialment bo fa una irrupció molt bona en primera però el segon any, el segon any no acabava entonces se pensaven que si anava molt bé en l'apertura la, en la, li arribaria el que no s'esperaven és que li arribaria en estiu mm. se